บุ๊กทูสามสิบเจ็ดสามจูนันะระหว่างเดินทาง外出中にเขาขับรถจักรยานยนต์彼はオートバイを運転しますเขาขี่จักรยาน

ที่นี่อันตรายไหมคะここは危険ですかการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ一人でヒッチハイクするのは危険ですかมันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน夜中に散歩するのは危険ですかเราหลงทาง 迷いました。เรามาผิดทาง道を間違えました。เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม引き返さなければいけません。จอดรถได้ที่ไหนคะこの辺りはどこに駐車できますかที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ 駐車場はありますかที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะどのくらいここに駐車できますかคุณเล่นสกีไหมคะ สกีをしますかคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ สกีลิฟต์で上へ上がりますかที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ ここでスキーをレンタルできますか